Kadiriyim kadiri cümle tarık ilkeri Kadiriyim kadiri cümle tarık ilkeri Hepsinin serveri kadiriyim kadiri Kadiriyim kadiri Hepsinin serveri kadiriyim kadiri kadiriyim kadiri Kademe haza demiş ne de güzel söylemiş Kademe haza demiş ne de güzel söylemiş telkin etmiş kaderim kaderi kaderim kaderi gerçeği telkin etmiş kaderim kaderi kaderim kaderi Sevgiyle yaklaştı imiş, başarı sırrı imiş. Sevgiyle yaklaştı imiş, başarı sırrı imiş. Pirimiz böyle demiş, kadiriyim kadiri, kadiriyim kadiri. Pirimiz böyle demiş, kaderim kaderi, kaderim kaderi. Hemen çağır birliğe, tez ulaşırsın iyiliğe. Hemen çağır birliğe, tez ulaşırsın iyiliğe. Elbet onu dirliye kadirim kaderi kadirim kadirim Elbet sonu dirliye kadirim kaderi kadirim kadirim Nazarıyla hep diri rahı rıza askeri Nazarıyla hep diri rahı rıza askeri Gayret et kalma geri Kadir'im Kadir'i Kadir'im Kadir'i Gayret et kalma geri Kaderim, kaderim, kaderim, kaderim Zikrullah'ın eftalı Yadı cemildir adı Yadı cemildir adı Zikrullahın eftanı yadı cemildir adı. Devam et de bul tadı kaderim, kaderim, kaderim, kaderim. Devam et de bul tadı kaderim, kaderim. Kadir'im Kadir'im Sadrım bulur salahı Kenan alım Allah'ım Sadrım bulur salahı Kenan alım Allah'ım Sözüm doğru Allah'ım Kadir'im Kadir'im Kadiriyim kadirim Sözüm doğru vallahi Kadiriyim kadirim Kadiriyim kadirim